أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem Allahu Tebareke u Teala i njemu sva hvala pripada i donosim salavat na Allahova poslanika Muhammed Ali Salatu Wasalam njegov porodcu ashabe i sve one koji ga slijede dobra djela činjeći a zatim braćo moja i sestre hvalite mi za prošlu nedelju nisam mogu uh, zaista smo pretrpani obavezama a onda uh, zbog te pretrpanosti uh, ili tako zakažemo nekad, pa se nadam <clears throat> da ćete nam <clears throat> ovo izvinjenje uvažiti. Mi nastavljamo sa druženjem, sa a, govorom Allahu Tebare Kebotala, učera ćemo govoriti o svojstvu a, jednom od Allahovi svojstava, tako, to jest svojstvo Allahove prisutnosti i blizine. A, ja sam najavio prije dva, tri predavanja, ali tako da spremam a, jedan ders, jedno predavanje koje ću pismeno poslat, ne znam kako, ali vidjet ćemo inšala, ovaj, želim da se obratim povodom svih ovih dešavanja, da se obratim m, našoj braći u dijaspori, tako, našem, i inače muslimanima, ali prvenstveno se ovo odnosi na, na braću dijaspori zato što znam da doživljavaju ovaj, neugodne, neugodne momente, znam da doživljavaju tako neugodnosti, pa a, zbog onoga što je tako, a, što je proizašlo od površnih postupaka, a to je sigurno tako, našao sam za potrebu da se obratim i da ovu stvar braći pojasnimo tako kako ne bi, ne bi e, e, doživljavali tako ono što je naš, sa naše strane uzrok, jer tako mi smo krivi za neke stvari koje se dešavaju svim muslimanima, prvenstveno je tako braći u diaspori. Pa u toku je priprema tog predavanja dersa, neka znate, ja sam išao da polako spremam, pa a, ću vas blagovremeno, možda i za sljedeću nedelju, inša Allah, da ću vas upoznati sa time što sam ja pripremio. Znači večeras radimo svojstvo Allahove prisutnosti i blizine. Ovo uzdignutost Allaha Tebar koji tala tako potvrđivali su sve nebeske knjige. I niko se od vjerovjesnika i poslanika a, nije razilazio o tome, niti je bilo kakvih derogiranja u, a, Allah, u nebeskim objavama. E, o izmavom svih vjerovjesnika, je tako, na čelu sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, kažem izmavu, tako na čelu sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, izmavu svih vjerovjesnika, konsenzusu, suprostali su se, tako, mnoge sekte, koje Allahu Tebare Kevotala negiraju ovo svojstvo uzvišenosti, onom, to jest, da je iznad stvorenja, Međutim, toliko kada neko zaluta, tako onda debelo zaluta, ujedno šta radi? Opisuju Allaha tabareke u oteala svojstvima koja mu ne dolikuju. Je tako? Neki od tih su džahmije koji tvrde da je Allah neuzdobila na svakom mjestu svojim bićem. Je tako? Što je katastrofalna motorna laž i greška. Zatim sufije, hololije, to je sufijska sekta koja vjeruje da se Bog utjelovio sa pojavnim svijetom, subhanallah. Vjeruju da je <coughs> Allah fizički pomješan u svim stvarima, poput tako e, nužno proizilazi iz ove njihove definicije, koja je stvar, zaista pogrešna, da je Allah, tebara kvetala, fizički pomješan sa psima, svinjama i tako dalje. Treba napomenuti da ova akida, uvjerovanje, da se Allah utjelovio u svakom biću, to jest da je prisutan u svakoj stvari fizički gore i ružnije sigurno nego na način kako to vjeruju kršćani. Sufije ili tihadije, još jedna njihova sekta, oni vjeruju da je Allah prisutan u svim stvorenjima i tako. I da se nalazi u njihovim organima za reprodukciju. Subhanallah. Ovo, e, ovaj kufr, braćo i sestre, je veći od kufra kršćana, tako, međusija ili ostali mnogobožaca, mu otezili i svi oni koji u tome slijede iz reda Hanefija, Maturidija, Jašarija, Kelabija, koji tvrde, tako, u sljedeća sekta, da Allah nije ni iznad svijeta, ni ispod, ni s desne, a ni s lijeve strane, niti ispred, niti iza, da nije na aršu, a niti iznad arša, niti iznad svijeta. Sada je onaj koji kaže da je Allah na nebu ili iznad nevjernik. Pa pogledajte onda e, ovu definiciju, tako, koja je zasigurno, zasigurno pogrešna. Pripadnici jedni suneta vol džemata, onih koji su bili na stazi poslanika, ali selatu vas salam, i njegovi ashabi potvrđuju da je Allah džela wa ala svojim veličanstvenim bićem Ebu Hanife Rahimahullah kaže sljedeće ko kaže ja ne znam da li je moj gospodar na nebu ili na zemlji takav je takav je kafir ovo kaže imam Ebu Hanife i baš bi volio tako u ostalom e, ovo je apsurd više govoriti da to čuju čelnici islamske zajednice oni to dobro znaju oni samo znaju ono što hoće oni da znaju a ono što ih što njima ne odgovara, to njima e, svojedno je povrgnut, makar to bili i direktno kuransko-hadijski tekstovi, tako? Imam Elevzaj Ramihullah kaže, mi tabini govorili smo da je Allah iznad arša. Imam Malik kaže, Allah je iznad neba, a svojim savršenim znanjem na svakom mjestu. Imam Abdurrahman ibn Mahdi Ramihullah kaže, džehmi je žele da opovrnu činjenicu da je Allah razgovarao sa Musaom i da on subhanahu wa ta'ala iznad arša. Takvi će se poznati na pokajanje, ako odbiju, kaže ovaj šejh, osjeca im se glava. Imam šafija, Ramihullah kaže, moja akida, vjerovanje, akida mojih prijatelja i dreda učenjaka i hadisa, na kojoj su bili i od, i od kojih e, sam ja uzeo tako poput Sufijana, Malika i drugih, temelji se na uh, činjenici potvrđivanju izgovaranju dva šehadeta, da je uzvišeni tebar koji iz tala iznad Arša, nebesa, približava se stvorenjima kako on hoće i da se on, subhanovo tala, spušta na, na zemlansko nebo onako kako to, kako to on hoće. Imam Ali ibn Abdullah al-Medini, rajmuhullah, upitali šta tvrde pripadnici ali suneta u džemata pa je odgovorio vjeruju u vidjenje uzvišenog Allaha Tebarka tala na Ahiretu da je Allah govorio sa Musaom i to vjeruju i da se on je tala uzvisio na arš e, iznad sedam iznad sedam nebesa rečeno je imamu Ahmedu imamu Ahmedu Rahimullah Allah je iznad sedam nebesa iznad arša daleko udaljen od stvorenja a njegova moć i znanje su prisutni na svakom mjestu. Pa je potvrno kazao da, on je zadarša, a njegovo savršeno znanje prisutno je na, na svakom mjestu. Kada imam Ahmed upitan onima koji tvrde da Allah nije zadarša, rekao je, njihov govor se vrti oko kufra. A tako? Ja doru, ali u kofri. Imam Abu Zurra i imam Ebu Hatim, rahimahullah, rekli su, konsenzus sljedbenika, Islama temelji se na potvrđivanju Allahovi savršeni svojstava i da je on te bareke od tala iznad arša, daleko od stvorenja. Allahovo savršeno znanje je na svakom mjestu, pa ko bude drugačije tvrdio, neka je na njega Allahovo proklenstvo. Primijenit ćete, braćo moja i sestre, kako su islamski učenjaci tako a, prilazili ovim stvarima. Ali ukoliko vam je promaklo, poslije ću vas na jednu važnu činjenicu dok smo iznosili ove dokaze. Pogledajte da niko od ovih učenjaka nije ostavio puno prostora za šta? Za polemisanje, za a, navodno obrađivanje ove tematike, ulaženje ali tako u će u suštine. Naprotiv, to i jest govore Hlisunjata Volđemata. Mi ove stvari iznosimo onako kako nas je Allah te bareke od tala, o tom je obavijestio njegovu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sve što je trebalo poslanik je rekao a sve što mi dalje govorimo mimo toga što je rekao je znak da to ne treba da govorimo tako pa su oni ujedno učenjaci i odgovarali ovim sektama i odgovarali ovim a, e, zabluđivačima kako bi zaštitili Allahu vjeru, oni su odgovarali kratko, jasno i efektivno bez imalo ulaženja u nekakvu posebnu polemiku, tako. Ajeti u kojima se govori o prisutu Allaha s njegovim stvorenjima, navešćemo tako, jer sasvim prikladno da se navedu tako uh, dokazi koje ćemo sigurno citirati. U, vid, u vezi sa Allahom a, blizinom izvišenosti, nameće se pitanje, kako je moguće da Allah te bareke o ta'ala bude iznad stvorenja a istovremeno zajedno s njima, u njihovoj blizini. Kako bi odgovorio na ovo pitanje, tako Ibn Taymi, rahimahullah, navio je ovo poglavlje odmah nakon poglavlja Allahove govora o Allahovoj uzvišenosti i zastvorenja. Pa je spomenuo vjerovanje u Allahovu uzvišenost, a zatim njegovu blizinu i prisutnost. Kako neko ne bi pomislio da ta svojstva sliče svojstvima stvorenja, tako? Upravo ovakav redoslijed je odgovor onome koji negira i poriče. Allahu uzvišenost iznad stvorenja. Većina onih koji negiraju da je Allah iznad stvorenja i iznad arša, o, svoju tvrde dokazuju ajet ima ma'ijeta, tako. Allahovo prisustva sa stvorenjima, odbijajući pritome na njihovu štetu, tako, jasne ajete koje ukazuju na Allahovu uzvišenost iznad stvorenja, Zato je veoma bitno da se ovi ajeti shvate na način kako su to shvatile prve generacije muslimana. Također odgovor za to nalazimo u Koranu i Sunnetu i konsenzusu učenjaka koji e, glasi Vej se ke misli i še, vasemil nasir, niko nije kao on, on sve čuje i sve vidi. Pogledajte, braćo i sestre, u samo jednom ajetu koji vam je dovoljan i lahko ga je da zapamtiti, da kog, s kim god budete razgovarali ili a, nećemo reći ubeđivali jel da, nego naprotiv, budete nekoga pozivali, a on se pozove na a, ulaženja u kakvoću, opis Allaha Tebara Keotala ili govor neistine da Allah sa nama, da Allah u nama na ozor bila tako dalje, vi mu jasno odgovorite, niko nije kao on, on sve čuje i sve vidi. I tako, ovdje uzvišeni kaže, da niko nije kao Allah tebareke ta'ala i nemoj djela pokušavat, moraš vjerovati Allahu, zato ovdje učinjaci tako i pozivaju i tekvire one koji su e, opisali Allah ne uzubila da se nalazi u pasu i svinu, u psu i svinu, tako. Upravo ne toga. Zašto? Zato što ovi ljudi ne vjeruju u kome? Ne vjeruju a? Ne vjeruju Allahu. Jer uzvišeni kaže, e, niko nije kao ja, tako. Lejse ke misli i šej, ve hovo se nije al basir. Niko nije kao on, on sučuje su vidi. Znači, Allah nas obavještava da niko nije kao on. I odmah nas obavještava, ali on sve čuje i sve vidi. Tako ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ako neće da vjeruje, on će se satrat objašnjavajući da poredi Allah sa nečim, a i da će ostati u svojoj zabudnoj kufru. Ništa nije kao on. Ništa mu nije slično u pogledu svojih stava. Selefu Salih dijeli Allahovo prisustvo sa njegovim stvorenjima na dio vrste. Prvi, opšti koji obuhvata sva stvorenja i drugi, posebni. Neki od dokaza opšteg prisustva sa njegovim stvorenjima su ajati kada uzvišeni kaže وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ On je s vama gdje god bili, I sve što radite Allah vidi. Sljedeći ajet. Govorim ovo da nas ne bi zbunilo, tako. Kaže dalje uzvišeni Illa huo na'hum ejne ma'kanu A da on nije s njima gdje god oni bili. Zatim dalje kaže A on je s njima i kada noću smisljaju riječi kojima on nije zadovoljan A Allah doista obuhvaća sve što oni radi. To je opšti dokaz za, po, za opšte, eh, dokazi opšte Allahovog prisutnosti sa njim stvorenjima. A posebni, tako, jeste kaže uzvišeni dalje la tahzan inna Allah ma'ana nemoj se brinuti Allah je s nama pa dalje kaže uzvišeni inna ni ma'akuma asmau wa ara ja sam s vama kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja sve što vidim ovo je tako uh, posebno je tako prisustvo Allah azza wa džel i još jedan ajed Allah je s onima koji se njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Tako, pa kaže dalje, inna Allaha ima sabirin, jer Allah je zaista sa, sa izdržajim. Tako opće, Allahovo prisustvo obuhvata i sadrži Allahovo univerzalno znanje u njegovim stvorenjima. I obavještenosti o njima, gledanje i dok je u isto vrijeme Allah te barke otala svojim bićem i darša. Posebno, Allahovo prisustvo obuhvata Allahovu pomoć, pobjedu čuvanje, pažnju, blagodat. Nakon spominjanja o tome, Allah uzvišenosti iznad stvorenja, šeo Islam ibn Taymiye, rahimahullah, kaže primjer koji pobija nakaradno tumačenje prethodnog ajeta, tic. jedno od mnogih Allahove djelašanohu znamenja. Relativno malo stvorenje, a uvijek je s putnikom magdje išao. Kao i s onim ko nije na putu. Allah te wa ta'ala je iznad arša. Motrib dije nad svojim stvorenjima. Upravlja njima i radi ostale stvari vezane za robu bijet. Prethodno spomenute stvari, istina su i stvarnost, nema ih potrebe krivo tumašiti, niti površno shvatiti, kaže šeju islam, ibn Tejmije. Učenac jehli suleta kao potvrdu posebnog glavog prisustva navode primjer mjeseca, upoznato izac Jarapa. Sve da smo putovali Mjesec je putovao s nama. Poznato je da je mjesec na nebu, a da su putnici na zemlji. Ali njihov govor ima značenje, mi ga vidimo. Koristimo njegovu svjetlost u toku noći, pa shodno tome, kao da je s nama. Drugi primjer. Nekada djete plače. Njegov otac koji se nalazi sprat iznad poviće, nemoj plakat, babo je tu uz tebe. Što ima značenje tako, vidim te blizu sam, ne boj se. Allahovo svojstvo općeg prisustva okazuje da Allah treba rekao tala sa svojim stvorenjima, svojim apsolutnim znanjem moći, univerzalnim nadzorom i svojim gospodarstvom, tako da je ova vrsta prisustva jedna od Allahove lični svojstava. Dok je njegovo svojstvo posebnog prisustva jedna od osobina Allahove radnje dijela koje su vezane za njegovu volju, to jest, čini dijela kako hoće, kada hoće, a kada neće, to i ne biva. Allah te barek kaže, on je taj, koji je nebesa i zemlju za šest dana stvorio, zatim se na naršom uzvisio. On zna šta u zemlju ulazi, šta izlazi, šta sleba silazi, šta se prema njemu diže. On je s vama gdje bili i sve što radite, Allah, te bareke o ta'ala vidi. U ajetu se spominje, opšte znači, tako, ovoga. Nijedno dijelo Allahu te bareke o ta'ala nije skriveno, niti nepoznato. Zato čovjek vas poznaje o prisutnosti, ili tako, njegovog stvoritelja koji ga vidi i motri i zna njegovo stanje e, sigurno će rezultirati brigom o riječima i postupcima. Ovdje ćemo malo prokomentarisati. Pogledajte, braćo, e, kaže ovdje šej, kolika je tvoja spoznaja o prisutnosti Allahovog tevarka i tala, e, Allah subhanahu wa ta'ala, tako, da te vidi, da te motri, zna tvoje stanje, kolika je svijest, toliko će rezultirati šta? Tvojom brigom o riječima i postupcima. Zašto? Zato što Allah sve vidi, sve čuje i sve zna. Takav čovjek će sigurno osjetiti straho poštovanje prema Allahu te Tebare kao tala. Nastoja će da radi ono što Allah naredio, a klonit će se stvari koje je zabranio. Njegova duša ga kori, kori kako možeš činiti nepokornost, a on te gleda, on zna tvoje stanje, vidi te i prati. I tako će ova svijest utjeciti na poboljšanje njegovog stanja općenito. Kaže poslanik, ali selat tvoj selam, najbolji iman je da znaš da je Allah s tobom gdje god bio. I tako. Kada razmislimo o ovim ajetima, kada uzvišeni kaže, zar ne znaš da Allah zna ono što je na nebesmu i što je na zemlji? Pa nema tajni razgovora među trojicom, da on nije četvrti, niti među petercom, da nije šesti. Je tako? Vidjet ćemo da Allah te Tebara Kvetala je e, počeo ovaj ajet e, i završio ga, je tako? o svojim, e, govoreći o svom apsolutnom i sobohatnom znanju. Znači, prvo kaže razmišljeni, zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i na zemlji? A zatim završava ajet, jer Allah uh, sve dobro zna. Jer Allah sve dobro zna. Pogledajte, Allah te barke u tala je počeo uh, riječima o znanju i tim riječima i izdalje. Alam tara enna Allah ja'lemu ma fi semavati wa ma fi larum. Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji? Počeo je ukazujući na svoje, svoje obuhvatno znanje. Pa kaže dalje, ma je kunu min neđva telatetim illa huve rabi'ahum. E, to jest nema tajni razgovora među trojicama da on nije četvrti. To jest nadire sluša njegove razgovore, tajne i sašaptavanja. A povrst toga njegovi izoslanici pišu njihove tajne razgovore uz Allahovo znanje i slušanje. Pa Allah završava ajet Inna Allahe be kulli še'in alim Jer Allah šta? Sve dobro zna ovo e, kulli še'in znači apsolutno sve zna Allah te Baraka wa ta'ala. Na osnovu mnogi iznose konsenzu da se pod ovim ajetom mislimo na prisutnost Allahovog znanja i nema nikakve sumnje da se to e, time htjelo reći. Shodno tome, Allah te barke u tala u ajetima obavještava o tome da svojim znanjem obuhvata sve stvoreno, o čemu, o nadziranju, tako slušanju govora, vidjenju svih stvorenja u svakom vremenu i na svakom mjestu. Dalje, E, kaže Allah tabaraka wa ta'ala e, u došta ajeta ne bojite se, kaže ja sam s vama ja sve čujem i vidim Allah je s onima koji se njega boji grija kloni koji dobra djela čini i budite izdržljivi a pa tako ozbiru inna Allahe mea sabirin i budite izdržljivi jer Allah je zaista sa izdržljivim što god da ti činio iz Kur'ana kazivao tako kakav god vi posao radili mi nad vama bdijemo I dalje, kaže Allah tabarke kao ta'ala, tako u tom ajetu. Ibn Kesir kaže, Allah iznosi svome poslaniku da on zna cjelokupno njegovo stanje, stanje njegovog umeta i svi živi bića u svakom trenutku, te da u njegovom znanju i pogledu nije ništa skriveno. Nikoliko trun jedan, čak ni manje, a, više, a ni više od toga, na nebesima i na zemlji, a da nije zapisano u jasnoj knjizi. On zna kretanje ovih stvari, pa tako znanje pokrete oni koji su zaduženi i kojima je naređeno da mu čine i bade, kao što Allah kaže, što god uradite, činite, mi vas pratimo gledajući i, i slušajući. To bi bilo to prilike, braćo i sestre, što sam večeras pripremio da sa vama podijelim. A, opet vas tražim halala od vas, zaista možda se u glas osjeti mnogo je obaveza i E, malo smo, malo nas je umor sa vladu, a Boga mi starost, a Boga mi i brige. Ono što želim da vas za kraj nasadjatim jeste da uh, uz, uh, nadam se vaše razumijevanje što ću da kažem, vratite jezike uh, iza zubi, dvije su brane, jedna je usna, druga su zubi, pa vratite jezike nazad i dobro pazite dobro pazite s kim se družite, dobro pazite gdje ćete, dobro pazite šta govorite. Uh, Allah vam dao svaki hajr, molim Allah te barek od tela da sačuva islam muslimane, da pomogne džihad i muđahidi njegov živjeli, radu i borili se Allah subhanahu wa ta'ala, molim da učusti islam, da uh, oslabi snage svih onih koji su ustali protiv islama i muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala onoga koji sve vidi, onoga koji sve zna, onoga koji sve čuje, onoga koji sve može, onoga kome ne može niko ništa, onoga koji je stvorio nebesa i zemlju, onoga koji može sve da pomogne islam, da pomogne muslimane, da nas sačuva, molim Allaha tebare koji tala da slobodi naše daje zatvora, našu braću iz zatvora, taguta, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti sve, da nam e, istinu pokaže istinom, a zabudu, zabudom, istinu da nam pokaže da je slijedimo, a zabudu, da je vidimo, da je se klonimo. Molim Allah te bareke od ta'ala da nas sačuva govora zbog koga će ispaštati muslimani. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva govora i postupaka zbog koga će ispaštati muslimani. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva uh, govora i postupaka zbog koga mogu e, i koji mogu da naštete muslimanima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost, da nas učusti da nam oprosti svima naše grije, sastavi dženetu sa poslanicima, šehidima. Alhamdulillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته